Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 7, 1303 Ipinadakip ni King Philip ng France si Pope Boniface VIII dahil natuklasan na may inihandang papal bull ang Santo Papa. Ito ang Super Petri Solio na nag-aatas na ihiwalay sa simbahan ang hari. Kinumpiska ng mga tauhan ni King Philip ang papal bull bago pa man ito mailahad sa publiko. Dahil naman sa tulong ng mga mananampalatayang Kristiyano, nailigtas si Pope Boniface VIII. Gayonman, makalipas lamang ng isang buwan, binawian din ng buhay ang mabuting Santo Papa dahil sa hirap na dinanas. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.